كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put, dakle, čitavo vrijeme govorili o slučaju, odnosno o početku hilafeta jezida ibn Muavije, zatim stava pojedinih ashaba, uh, Eh, u prvom redu je to bio Husein, zatim Zubair i odnosno Abdullah ibn Zubair i Abdullah ibn Omer, tri ličnosti najistaknutije ličnosti dakle toga vremena koje nisu htjele da dadnu prisegu takozvanu beju uh, Jezid ibn Muavi smatrajući njega nedoličnim, nedostojnim toga poziva. Sa druge strane smo imali recimo situaciju gdje je Hasan radijallahu anhu Muavi predao hilafet uh, samo da ne bi došlo do proljevanja krvi, bespotrebne proljevanja krve muslimana, što se ispostavilo u tom vremenu kada su njih dvojica ratovali, zaista nezahvalni jer su na desetine hiljada muslimana gubile onaj živote. A to se posle moglo nastaviti u vrijeme Hasana nakon smrti Alije radi Allahu anhu međmein. Hasan to nije dozvoljeno kako je Allahu poslanicom se nagovijesti, a onda Hussein radi Allahu anhu zauzima sasvim drugačiji stav i Hasan je o tome govorio dok je još bio živ, kaže najviše sam volio da te zatvorim, dakle da, da ne znaš ništa, da, da, da nisi u toku ničega dok ne završim ja sa Moavijom, pa kaže kad ja predam Hilafet Moavi, onda kada, da te pustim kad se sve smiri. Međutim, sa druge strane imamo jednu situaciju stavnika Kufe i stavnika Basre, jel je to jedno, jedno riječ stavnika Iraka, koji su mnogo onaj odaslali poruka, odnosno pisama Husenu radijalahu anhu, pozivajući ga u Irak, navodno ne priznavajući hilafet e, jezida Ibn Muavije i da će oni, kada on dođe u Irak, njemu dati prisegu i na taj način ona, izabrati po svom nahođenju e, pravog halifa. Šarijatski tekstovi koji ukazuju dakle, onaj, kako, postupiti, kako postupiti sa dvojicom halifa, o, mi znamo da ako se pojavi drugi halifa, da je šarijatski propis da ga se šta? Ukloni. Dakle, da se makne taj čovjek sa, sa podijom. Bez obzira kakav onaj prvi bio. Jer muslimani, odnosno posebno uh, Benu Hašim, porodca Allaha, poslanika sallallahu alaihi wasallam, njima nije bilo dozvoljeno. Abdullah ibn Omer je rekao onaj Husejnu, kaže, ti znadeš da je, Allah, uh, da je Džibril alaihi salatu wasallam došao sa porukom od Allaha te barekata ta'ala poslaniku sallallahu alejhi alaihi wasallam ponudivšom dunjaluk i ahiret, pa je Allahom poslanik sallallahu sallam izabrao ahiret i mi kaže znamo, Abdullah ibn Amer kaže mi znamo da ako ova stvar, to jest vladavna se dadne nekom od Benu Hašima, da više od Dunjaluka nema hajra. Što znači da porodca poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne smije i ne treba da žudi za Dunjalukom i za vlašću. Husein je imao neku drugu percepciju u svojoj glavi i njega je to ponijelo sve da on posluša da on posluša da krene iz Mekije, da napusti Meku na dan Tervije, dakle na dan Tervije, dan Tervije dan prije Arefata, u danima Hadža, da krene prema onaj Kufi, na osnovu njihovih pisama, iako je, dakle, iako je e, muslim, Ibn Ahil, dakle njegov Amidžić, bio ubijen dan prije. Dakle, dan prije bio ona ubijen, u stvari nekim predama da je bio ubijen na dan Arefata. Ali, također, uprko svim tim pismima i dopisima, uh, Husein je krenuo 27 dana, 28 dana prije svoje smrti. Tako da ga je mnogo, što ga, mnogo čega sustiglo u putu Dakle, kad je krenuo prema Kufi, dolazili su mu poruke, spomenut ćemo neke od tih poruka, dolazili su mu zaslanici, Muslim ibn Akil je zamolio Ibn Ubejda, odnosno uh, Ibn Zijada, da ga, da ga pusti, da napiše pismo, pa je napisao pismo, da ga nakon toga je ga on je svrgnuo. I Husein, uprko svemu tome, ustrajava da ide i doći će do onog mjesta, večera ćemo kvoda, onaj, bar pokuša da, da skratimo ovaj, eh, ovu temu na, na drugi dio ubistva Husena radi Alamanu, da dođe do onoga mjesta gdje je bio onaj ubijen. Kaže Ibn Kethir, dakle, muslim je ubijen na dana Refata, kao sam malo prije dakle spomenuo, e, i nakon što je napisao pismo, i prvo pismo koje je odaslao i rekao je u pismu poziva Huseina i kaže ovdje ima nekoliko hiljada, njih se skupilo na početku, sjećate se koliko je dočekalo ga 10, pa se povećalo na 12, pa 16, 16 hiljada 18 hiljada je bilo, čekalo je, dakle, onaj e, Huseina. Pa je kada je muslim došao, vidio toliko u svijetu, on piše pismo, dolazi vamo, svi su na tvojoj strani. Međutim, to se desilo onaj, oko duha namaza, dakle, neko prije podnevno vrijeme, da bi onaj, e, Ubed ibn Zijad, izašao, zaprijetio im, do podne se već dobar dio njih razišli, do Indije njih je ostalo osim 300 ljudi. A do Akšama, kad je klanjao onaj Muslim ibn Akhil sa njima Akšam, nije ostao niko posle Akšama. I to je, e sad ćemo da, onaj, e, da vidimo Jesu li oni znali za to, jesu li ashabi znali za tu situaciju? Od Abdullah ibn Abbas se prenosi, pa kaže, zatražio od mene mišljenje Husein ibn Ali u pogledu njegovog puta, pa samo rekao da se kaže, neće ljudi smijati meni i tebi, ja bi te, kaže, uhvatio za bradu i za kosu ovako. Uhvatio bi te, kaže, ovako zalijepio te, kaže, uza se, a se kaj bojim da će nam se narod smijat šta bi ti ja uradio. Samo, kaže, da ne izađeš. Samo da ne izađeš, odnosno da ne ideš, da ne putuješ. Kaže, Husein radi Anhu Arda, kaže, draže mi je da budem ubijen na nekom tamo mjestu, nego da se skrnavi čast meke mojim ovdje ubijstvom. Također od Ibn Abasa se prenosi da je rekao o Amiriću moj, kaže ljudi su se, odnosno ljudi se tresu ili potresu zemlju ili pravi potres, pravi nered, odnosno uzburkali se ljudi, hoće je zovu te da ideš onaj, u Irak. Kaže, reci mi šta ćeš ti uraditi. Kaže, ja sam pripremio se da krenem tada i tada uz Allahovu pomoć. Kaže Abbas, Abdullah ibn Abbas, reci mi, kaže, jesu te, kaže, oni pozvali nakon što su svoga vođu ubili. Ili su ga onaj, ili su svoje neprijatelje rastirali? Jesu li, kaže, stvar uzeli vladavinu u svoje ruke, ako im je, kaže, njihov vođa živ i on, kaže, još uvijek vlada njima i on ih još uvijek drži pod svojom rukom i njegovi namjesnici još uvijek, kaže, naplaćuju od njih onaj zekat i sadaku, on, oni te, kaže, pozivaju samo u fitnu i u rat. Nisam, kaže, siguran da te, kaže, neće izazvati ljudi, a onda da neće, kaže, svoja srca okrenuti protiv tebe. A ono što te, kaže, pozivaju, bit će, kaže, žestoko po tebe. To jeste, smrt će ti teško pasti, a pas će protiv tebe. Kaže Husein, molim Allaha da mi dadne, kaže, odabir, a ja ću, kaže, razmisliti, kaže, o ovome. Pa je zatim došao Ibn Zubair, Abdullah Ibn Zubair, radijallahu anhu međmain, pa kaže, kaže, ne znam šta ti kažem, jesu nas ovi, kaže, ljudi ostavili a mi smo sinovi muhađira i mi smo najpreći da vodimo ovu stvar, odnosno podimo muslimane. Reci mi, kaj, šta bi ti učinio? Kaže Husein, tako me Allaha, razgovarao sam, kaže, sa sobom, odnosno razmišljao sam sa sobom, da dođem u Kufu, jer su mi napisali onaj moje šije i njihovi velikani, predvodnici njihovih plemena, da im dođem. A ja, kaže, molim Allaha da me odabere ono što je bolje za mene. Kaže Ibn Zubair, da ja imam, kaže, toliko oni koji me podržavaju poput tebe. Ja bi, kaže, odmah izašao iz Mekke i otišao. Kaže Husein, znao je Ibn Zubair da dok sam ja u Mekki neće moći zavladati Mekelijama. To jeste, neće moći zavladati zbog mogu ugleda jer će ljudi htjeti da ja budem njihov emir. A Ibn Zubair u mom prisutu to nije mogao. Kaže, pa je onda došao Ibn Abbas ponovo Huseinu, pa on njega opominje i govori, hoćeš li kaže, ostati, hoćeš se strpiti, kako se ja mogu strpiti, a ti se ne strpiš, ja se, kaže, bojim za tebe da nećeš otići pa poginuti. Stanovnici, kaže, Iraka su prevaranti i lopovi. Ka ehli Iraq i kaumu gadrin, fela tahtaranna bihim. Oni su, kaže, prevaranti i nemoj da te, kaže, zavaraju. To što, što te pozivaju. Ostani, kaže, ovdje dok stanovnici Iraka ne protjeraju svoga neprijatelja. A onda, kaže, kad se to desi, onda ti, kaže, idi njima. A ako nećeš i nisi, kaže, siguran ovdje i nećeš, ne možeš da ideš, kaže, gore u Kufu, onda idi, kaže, u Jemen, tamo u Jemenu imaš palače, imaš mnoga mjesta gdje ti niko ne može doći, niko se ne može približiti, a tvoj otac ima tamo mnogo onih koji su ga podržavali od vaših šija. Stani, o, ostani sa narodom odvojen od ostatka svijeta, a onda šalji im svoja pisma, poziva i priprema ih i kaže molim Allaha da ćeš onda postići ono što ti je duši drago. Kaže Husein, Amirđiću moj tako me Allaha, ja znanem kada si ti iskren savjetnik, ali ja sam, kaže, odlučio ipak da idem. Kaže, ako hoćeš da ideš, nemoj, kaže, bar voditi svoje žene i svoju djecu. Tako mi kaže Allaha, bojim se da ćeš biti ubijen pošto, kako je, kao što je bio ubijen Osman i njegove žene i njegova djeca ili ćeš biti ubijen, a njegove žena i njegova djeca će gledati u tebi. Kaže Ibn Abbas, zanima me, kaže, jel sad smirilo se oko Abdullaha ibn Zubeira? To jeste, da li je sad zadovolja Abdullah ibn Zubeir, jer je Ibn Abbas znao da Abdullah ibn Zubeir priželjkuje odlazak Huseina, ne bilo on za vladu, neko što se kasnije desilo. Pa kaže Ibn Kethir, zatim je izašao Ibn Abbas, izašao, otišao od Huseina i susreo je Abdullaha, kaže, jel ti kaže sad drago? kad sad lahnulo, on će, kaže, otići. Abdullah ibn Omer je bio također u Meki, pa je došla do njega vijest da Husein hoće da ide u Irak, kaže, pa ga je sustigao tri noći nedaleko od Meki, kaže, gdje ćeš? Kaže, hoću u Irak. A sa sobom je ponio mnogo pisama i poruka koje su mu došle iz Iraka, pa kaže, evo njihovi pisama, njihovi poruka i ugovora što su mi oni dali kao garanciju da će stati na moju stranu. Kaže Abdullah ibn Omer, nemoj, kaže, ići. Međutim, on je odbio. Kaže Ibn Omer, ja ću ti, kaže, prenijeti jedan hadis, a ti me kaj sasušaj. Džibri je došao u vjerovjesnik, pa mu je ponudio Dunjaluk i Ahiret, pa iz, onaj, izabrao Ahiret, a nije tio Dunjaluk. Ti si samo dio Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Tako mi Allaha, nikad niko od vas, dakle iz vaše porodice, neće, kaže, tu stvar uzeti u svoje ruke. To jeste, vama vlast na zemlji ne pripada. Niti će od nekoga Allah otkloniti kao što će otkloniti od vas. Dakle, niko ne može biti bolji od vas da ga Allah sačuva od ovoga, to jeste od vladavine. Kaže, pa je Husein odbio, a već je bio izašao iz Mekije, pa ga Abdullah ibn Omer sustigao tri noći onaj od Mekije. Kaže, pa ga je Omer, kad je vidio da je Husein ustrajan u svoj namjer, Ibn Omer ga je zagrlio i zaplakao, kaže, prepuštam te Allahu na čuvanje od ubijstva, a bit ćeš ubijen. Dakle, svi su znali šta će mu se desiti, jer su znali ko je ubejd, znali su, dakle, ubejd ibn eh, Zijad, znali su onaj šta ga čeka u Iraku, jer on se usprotivio vladavini, u ostalom, onaj e, eh, namjesnik, odnosno kralj koji je tada vladao muslimanskim svijetom. Osejda <clears throat> ibn Mine se prenosi da je rekao, čuo sam do Laha ibn Amra da kaže, Husein je, kaže, požurio svoj kader. Tako me Allaha da sam ga sustigao, ne bi, ga, ne bi mu dozvolio onaj da izađe osim ako me ne, savlade, ne savlada. Benu Hašim njima nije dozvoljena ova stvar. Sa Benu Hašim će se i završiti ova stvar, a ako vidiš da je neko od Hašimija za vladu, znaj da je kraj, odnosno da je Ahiri, Zeman. Ibn Zubair kaže Husejnu, u jednoj predaji stoji da mu se i on onaj, e, da ga i on savjeta, pa kaže, gdje ćeš? Jel ideš, kaže, narodu koji je ubio tvoga oca i koji je izdao tvoga brata? Kaže Husein, da budem ubijen na tamo nekom mjestu, draži mi nego da se skrnavi čast Meki, a ja da budem ovdje ubijen. Od Mamera se prenosi, kad čuo sam jednog čovjeka kako prenosi Huseina, da je rekao Abdullah ibn Zubeiru, Došla mi je, kaže, prisega 40.000 ljudi koji se zaklinu da će pustiti svoje žene i da će osloboditi svoje onaj robove, a da će stati na moju stranu. Kaže Ibn Zubeir, je li ideš, kaže, ljudima koji su ubili tvoga oca i protirali tvoga brata? Kaže Hišam, pitao sam Omera o tom čovjek, kaže, bio je povjeriv čovjek. Kaže Zubeir, rekao je, mislim su, kaže, neki ljudi, odnosno pomis neki ljudi, da mu je to govorio Ibn Abbas, jer Ibn Abbas mu je bio najbliži, odnosno najpriči da ga savjetuje kada je Muavija dobio prisegu za svoga sina Jezida, Husein je sustegao se i rekao da neće dati onaj prisegu, a onda je krenula ta fitna da se onaj sprema Husein, odnosno sprema i stavnici Kufe, da prihvate Huseina kao svoga halifu. Pa je Husein radijallahu anhu naredio cijeloj svojoj pa- familiji, neki kaže da je bilo 16, neki od 17, neki 19, neki 18 čla, muških članova ili muških glava u njegovoj porodci. Među njima je bio Muhammed ibn Hanefije, pa je tražio od njega Husein da krene sa njima. Kaže on Huseinu, hoće i kaže ljudi samo da se okoriste od nas. Nisu oni kaj nas željni. Hoće da sebe zaštite našim životima i hoće da proliju našu krv najbolje je da ostaneš ovdje gdje jesi. Što znači da su mu čak i njegovi, unutar njegove porodce savjetovali, međutim Husein je i dalje ustrajavao da ide prema Iraku. Mervan kaže, napisao je pismo Muavi i kaže nisam siguran da neće Husein biti izvor fitne. Mislim da ćete, kaže, imati puno posla sa Huseinom. Pa je Muavija napisao Huseinu, onaj kome Allah Đelešanuhu kaže dao ugovor i dao mu, kaže, pravo i dao mu da taj ugovor ispuni. Ja sam, kaže, čuo da stanovnici, a tiska je preči tome, čuo sam da stanovnici Kufe te pozivaju da razvojiš safove muslimana. Ti si, kaže, osjetio kako stanovnici Iraka su uništili tvoga oca i tvoga brata. Ja te, kaže, opominjem sa onim ugovorom koji postoji između mene i tvoje porodice, to je između mene i tvoga brata, a ako budeš, kaže, pripremio se, kaj pripremit ću se i ja. Pa je Husein napisao, došla mi je, kaže, tvoja knjiga, odnosno došla mi je tvoje pismo ili tvoja poruka, suprnoto od onoga što je istina. Dobra ne može, kaže, udijeliti ili nikom je dati osim Allah, a ja nisam, kaže, htio da se borim protiv tebe ni da se tebi suprostavljam. Smatram da nemam kod Allaha neko opravdanje ako bi ostavio kaj borbu protiv tebe, ali znam da je fitna mnogo veća i za mene i za umet. Kaže Muavija u jednoj drugoj poraci, piše Husenu, kaže da mi je u tvojoj glavi naći tvoju misao, ona koja će da vodi prema uništenju ili razdvajanju. Pa bi najviše volio da pronađem kada je tu misao, pa da ti je oprostim, da ti je halalim. A kada je došla mu smrt, on je pozvao svoga sina Jezida i rekao mu, Pad se Husejna ibn Alije i ibn Fatime bint Resula sallallahu alaihi wa sallam. Najviše, kaže, narod voli njega, i budi, kaže, pažljiv prema njemu. Budi dobar, nemoj, kaže, dozvoliti da između tebe i njega dođe do raskola. Ja, se, ja molim, kaže Allaha, da te neko drugi zaštiti od njega mimo tvoje ruke. To jeste, ne ga neko drugi ubije, nemoj ga ti ubijati. Dakle, nemoj ti ratovati protiv njega. kad je Jezid napisao pismo Abdullahu ibn Amru ibn Uvesu ili Amiru i Amiru, Amiru ibn Lejeju i Velid ibn Utbi Ebi Sufjanu vali i Medine i kaže pozovite ljude neka dadnu prisegu a počne, sa velekanima neka prvi bude Husein ibn Ali jer Emirul Muminin mi je ostavio u oporici da budem dobar prema njemu i da se lijepo obhodim kaj je pa je Velid poslao kaže u po noći po Huseina ibn Ali i Abdullaha ibn Zubeira i obavijestio je o smrti Moavije, o tom smo govorili, pa je pozvao da dadnu prisegu, a njih dvojica su odbili. A onda se dogovorili da oba dvojica napuste Medinu i da odu oba dvojica u Meku. Kad su došli u Meku, Husein je osjeo u Abbasovoj kući, a Ibn Zubeir je ostao kod Hiža, to jeste kod Kjabi. Kaže, kad se sa njima susreo Abdullah ibn Omer i Abdullah ibn Abbas, Ibn Rabija vraćao se sa obave su umru, kaže Ibn Omer njima dvojici, opominjem vas Allahom. Nemojte, kaže, ovdje dolazite odnosno nemojte da bude ovdje vaše pristvo osim da poboljšate stanje među muslimanima. Nemojte, kaže, dozvoliti da se muslimani radi vas razdvoji, a to je ono što vas dvojica hoćete. Zatim Ibn Omer reka Husenu, nemoj napuštati onda Meku, jer Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam je ponudio ahiret i dunjanuk i onaj hadis malo prije što sam ga spomenuo. Kaže Ebu Sejid al-Hudri, Husein me je savladao kad je naumio da izađe iz Mekke, pa sam mu rekao, boj se Allaha i ostane ovdje i drži se svoga imama vođi. Kogod da je, dakle drži ga se, nemoj mu se suprostavljati. Kaže u Ahide Leifi, dopravo od mene vijest o izlasku Huseina ibn, Ali, ibn ibn Alija pa ga je pozivao i ga Allahom na različite načine samo da ne ode. A onda kada je izašao, rekao je on se nikad više neće vratu, jeste pokinuć. Džabir ibn Abdullah, također jedan od sahaba, kaže, govorio sam sa Husejnom, rekao sam, boj se, kaže Allaha, i nemoj dozvoliti da muslimani ubijaju jedni drugi rad tebe. Tako mi Allaha, neće vam biti, kaže, drago ono što ste uradili i ono što ste mi se suprostali. Sejid ibn Usajib, kaže da Husein nije izašao iz Mekke, bilo mu, kaže, mnogo bolji. Ebu Selam ibn Abdurrahman kaže, Huseinu je bilo, odnosno Husein je dobro znao stanovnike Iraka i nije trebao da im, da im putuje, odnosno da ih posluša. A znamo, svi kaže znamo da je Abdullah ibn Zubair podržavao i posticao ga da napusti Meku i da ode među Iračane, ne bili, kaže, njemu pripala vlast Mekke. Također mu se obratila Jamra kći od Abdurrahmana. Amra kći od Abdurrahmana, govoreći mu o velikoj stvari koja će se prouzrakovati njegovom odlaskom, a onda opominjujući ga da treba da se prikloni džematu muslimana i da ostane sa ostalim muslimanima onako kako su oni dali priseku da i ona dadne priseku, pa kaže čula sam Aishu, kako je rekla čula sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, <clears throat> Hussein će biti ubijen u zemlji Babilona, to jeste poginut će u Iraku. <clears throat> Abdullah ibn Džafir mu je također napisao pismo govoreći mu o stanicima Iraka, upozoravajući o stanika Iraka, pozivajući ga Allahom Đalešanu da ne ide među njih, da, da ne sluša, da ne, ne obrstiće sa njihova, njihove porke, Pa je mu Husein napisao, kaže, vidio sam, odnosno usnio sam san, vidio sam Allaha Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, naredio mi nešto i ja ću, kaže, to učiniti. Neću se, kaže, nikome onaj, e, obratiti, odnosno neću nikome ispričati taj svoj san, sve dok ne dođe ono što me da Allaha propisano. Pa mu je Amr ibn Said ibn As, namjesnik Haramejna, to jeste i Mekke i Medine, napisao pismo i rekao, molim Allaha da te uputi i da te odvrati od onoga što si, kaže, naumio. umio čuo sam da hoćeš da odeš u Irak, a ja, ja tebe, kaže, utječem Allahom da ne razvajaš muslimane. Ako se, kaže, bojiš, dođi, kaže, kod mene, ja ću ti, kaže, po, onaj, pokloniti sigurnost, ja ću biti prema tebi dobar i ja ću sa tobom povezati rodbinske veze. Pa mu je Husein onaj, napisao i rekao, ako ti svojom porukom hoćeš da budeš dobar prema meni i da vežeš rodbinske veze, neka te Allah nagradi na ovom i na onome svijetu, Je neće niko kaže razvojiti muslimane ko bude pozivao prema Allahu i činio dobra djela ja sam od, i ko bude govorio ja sam od muslimana. Najbolja je sigurnost kod Allaha u njegovoj sigurnosti, a Allah neće nikome dati onaj e, sigurnost ko bude se počinio dunjaluku. Ja se kaže utječem Allahu da se bojim dunjaluka, a susrećemo se kod njega na sunjem dan. Zatim je jezid Ibn Muavija napisao Ibn Abbasu upozoravajući ga od putovanja Huseina, izlaska Huseina iz Mekije, I kaže, mislim da su mu, kaže, došli ljudi nudeći mu hilafet. A bolje mu je kaj da ostane kod tebe, to jest da ostane u Meki, jer, kaže, ako bude izašao, prekinut će onu, to jest od ugovora, koji su postojala između nas i vas. Pa mu Ibn Abbas rekao, ja, kaže, smatram da Husein neće izaći iz Meki onako kako bi ti, kaže, mrzio. Mislim da mu nećeš, kaže, uskratiti svoj lijep odnos i svoj savjet, a onda je uh, Ibn Abbas ušao kod Huseina i dugo sa njim razgovarao u pokušaj da ga odgovori da ne ide u Irak i onda mu je rekao ako baš hoćeš hajde neka to bude poslije hađa to jeste neka te ovdje pa ćemo kaže vidjeti šta će kaže ljudi donijeti od vijesti oni koji budu putovali oni koji budu dolazili tako dalje saznaćemo šta se dešava u Iraku kaže Ibn Abbas tako mi Allaha kaže, vidim da, si, da ustrajavaš jer Husein je odbijao, nije slušao Ibn Abasa, kaže, ja, tako mi Allaha, kaže, inni lera enneke katilom bejne nisajke o benatke gaden. Kaže, misli da ćeš sutra, kaže, poginuti među, svojim ženama, među svojim ženama i svojom djecom, isto kao što je Osman poginuo među svojim ženama i svojim kćerima. Tako mi Allaha, bojim se da ćeš biti ti taj sa kojim će se ispuniti osveta zbog ubistva Osmana onomat. Dakle, unazad toliko decenija. Kaže, fejna lillahi, vajna ilaihi rađion. Kaže Husein, ja je Balabas, kaže, ti si star čovjek. Kaže Ibn Abbas, da mi se, kaže, ljud neće smijati, vidio bi ti, kaže, šta bi ja uhvatio te za, za bradu i za kosu, zalijepio se uz tebe i ne bi ti, kaže, dozvolio da izađeš. <clears throat> Zatim je Husein poslao u Medinu, da se okupi svi od Beni Abdul Mutaleba, od nje, Abdul Mutaleba od njegove porodice. Bilo je 19 muškaraca, žena, djece, njegovi braći, njegovih kćeri, njegovih supruga i sa njima je došao Muhammed ibn Hanefije. Pa se susreo sa Huseinom u Meki i ovaj ga je obavijestio, dakle Husein ga je obavijestio kako hoće da krene prema Iraku. Kaže Muhammed ibn Hanefije je zadržao svoje djecu i rekao mi nećemo ona, ići. Aj sad to kaže, jer ti ne želiš da ideš sa mnom, a ja ću, kaže, možda i poginuti. Kaže, jel hoćeš da poginem ja i moja djeca, ne tako me Allaha. I kaže, Husein mu je zamjerio na tome što ga Muhammed ibn Hanefije nije pratio. Zatim je Mervan napisao u pismo Ibn Zijadu, kaže, a zatim Husein ibn Ali se uputio tebi. Nemoj, kaže, zaborav da je on Husein ibn Fatime, a Fatima bint Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Tako me Allaha Nikoga Allah Đelšana nije darovao dražeg od Huseina. Čuvaj se, e čuvaj sebe. Nemoj mu, kaže, suprostavlja se, nemoj mu stajati na putu i nemoj mu, kaže, dovoditi, nemoj mu dozvoliti da zavodi obične ljude. A isto tako, nemoj, kaže, dozvoliti da njegov spomen ostane u generacijama posle tebe. To jeste, nemoj od toga napraviti neku manifestaciju, nemoj ga ubiti, nemoj napraviti onaj E, slučaj, zbog čega će tebe uvijek neko proklinat, a za njim će žaliti. Zatim je napisao Amr ibn Said ibn As, namisnik Meke i Medine. Uputio se tebi, kaže Husein, a u ovoj situaciji ili ćeš biti, kaže, oslobođen ili ćeš biti porobljen, kao što se porobljavaju robovi. To jeste, ako dopustiš da Husein zavlada situacijom i da napravi razmeđu muslimanima, znaš šta će se desiti, ti ćeš, kaže, postati jednim običnim robom. Kaže, jezid je napisao Ibn Zijadu, Došla mi je, dopila do mene vijest o Husenu kako je krenuo prema Kufi. Znaj da je tvoje vrijeme i da si ti i tvoja zemlja iskušana sa njim. I svi moji namjesnici, od namjesnika koji su, kaže, pod mojom rukom, jedino si ti odabran da budeš iskušan. U ovoj, kaže, situaciji ili ćeš postati, kaže, robom, ili ćeš onaj se njemu suprostaviti, kaže, pa je Ibn Zijat usvatio da mu se suprostavi, a onda ga je, ona je i naredio njegovo ubijstvo. Ibn Kathir, on se zalaže za teoriju da njegova glava, doćemo o tome šta se desilo, ja sam to prošli puta na spomenuo, šta se desilo sa Husseinovim tijelom, šta se desilo sa njegovom glavom. Definitivno Ibn Kathir kaže, jesu mu odvojili, spominje on imena ljudi, prvi koji ga je pogodio strijelom, prvi koji ga je pogodio kopljem, prvi, e, zatim onaj prvi koji je došao, koji je odvojio glavu od tijela i šta se desilo sa glavom i tako dalje. Onaj, kaže Ibn Kathir, rahmu ta'ala, tačno je da glava Huseina nije poslana, poslana u Šam, jer od Kerbele do Šama je bi toliko vremena prošlo, nemoguće je bilo fizički da se ona prenese, a da ne bude, da odnosno se jel, ne raspadne. Od Adija ibn Hermela i Lesedija se prenosi da Abdullah ibn Sulejm i Muzir ibn Mušma'il, oba dvojica iz plemena Lesed, rekli, krenuli smo na hađ iz Kufe pa smo došli, kaže, u Meku na dan Tervije. Susreli smo se sa Husejnom ibn Zubeirom kako njih dvojica stoje u vrijeme duha, to jeste prije podne, kod Hidžra, između Hidžra i vrata Kaabe. Pa smo čuli ibn Zubeira kako govori Husejnu, ako, kaže, hoćeš ovdje da ostave, ostaneš u Meki, zavladat ćemo, kaže, Mekom. Ja ću ti, kaže, biti tvoj pomagaš, bit ću tvoj namjesnik, a Abdullah ibn Zubeir isto je bio ostario. Husein kad je poginuo imao je 58 godina. Dakle, oni nisu bili mladi ljudi. Kaže, ja ću ti biti savjetnik i daću ti prisegu. Kaže Husein, moj otac mi je govorio da će jedan ovan, on to govori kao kurban, dakle, da će jedan kurban ovdje biti ubijen i neću, kaže, da budem ja kurban Kjabe. Dakle, ja neću da poginem. A ko je poginuo? Dolaj Zubair je posle ubijen. Kaže Ibn Zubair, ako hoćeš ostani, pa da, da budem ja namjesnik, pa da se meni, kaže, pokoravate i nemojte se mene suprostavljati. Kaže, onaj Husein, neću ni ovo, ni onu. A onda se, kaže, ova dvojica iz plemena e, Beni Jeset, kaže, onda se njih dvojica požda šapću i nismo, kaže, više čuli šta su onaj govore. Zatim je Husein obavio tavaf oko onaj e, Allahove kuće oko Kjabe, zatim je obavio saj između Safe i Merve, skratio kosu, a onda je izašao iz hrama, umre i krenuo je uh, prema Kufi. Zatim Ibn Kathir, kako to prenosi Abul Muhannif, zatim je, kaže, onaj Husein krenuo prema Tane'imu, susreo je tamo karavanu koja je nosila namirca Ibn Zijad al-Humeirija, namjesnika Jemena koji je poslao iz Jemena jezid Ibn Muavi, i sa nakitom i sa vrijednim stvarima, odnosno sa novcem, pa je Husein to sve zarobio i uzeo, a onda je platio onima koji su vodili te deve, koji su to prevozili, da mu prevezu, odnosno da mu prenesu prema Kufi platio im je njihov, onaj, njihov uh, trud, a onda je, dakle, Ibn Ketir, kaže Muhannef, naveo drugi isnad, odnosno drugi jel, e, lanac, kako se susreo uh, e, Firezdek sa Huseinom na, na njegovom putu, pa kaže, Allah ti je dao ono što si ga zamolio, ono što si ti, kaže, nadao si, što si želio. Pa ga je, kaže, upitao Husein šta se desilo sa ljudima, kaže, sva srca svih ljudi i njihove sablje su sabene u meje i sa tobom neće se, kaže, spustiti Allahov odreda sa, sa nebesa, neće Allah, kaže, nešto uraditi, a da te on neće podržati. Kaže, istinu si rekao, Allahu pripada stvar od prije od kasnije, Allah čini ono što hoće, svakog trenutka naš gospodar nešto ona čini. Ako se kaže nešto desi od Allahovog kadera, ono što volimo, zahvalit se, ako se nešto kaj desi mimo toga, nemoguće je da se izbjegne Allahov kader i onda se kaže tu razišli. Dakle, svi koji su volili Husseinu Hajr su ga odvraćali, a oni koji su ga podržavali u njegovom, dakle su prostavljeni tadašnjem onaj, vladaru Jezid ibn Muavi, su ga podržavali da ode u Kufu. Zatim je Kajs ibn Musir al-Sajdavi napisao Husenu pismo uh, iz Kufe i kada je ponio u stvari pismo ona iz Kufe, uhvatio ga je i zarobio ga Husein ibn Numeir pa ga je poslao u Bejdula ibn Zijad. Pa kaže Bejdula ibn Zijad, popni se, kaže, na ovu palaču, pa ćeš vrijeđati Huseina i njegova oca, Ali ibn Abi Taliba, proklinjaćeš i psovaćeš sa ove palače. Kaže, pa se popio na vrh palače uh, eh, Sajdavi, Pa je onda se zahvalio Allahu i rekao, o ljudi, evo Huseina sina Alina najbolje stvorenje na Dunjaluku, Allahu stvorenje na Dunjaluku. On je Fatime, kćer Allahu aposlenika, sallallahu alaihi sallam, ja sam njegov izaslanik vama. Ja sam ga, kaže, ostavio kod Hadžera u dolini Dhir Rime. Pokorite mu se, slušajte ga i ona njega slijedite. Zatim je rekao, neka Allahovo prosl... <laughs> neka Allahovo prokletstvo na Ubejdula ibn Zijada njegovog oca, molim Allaha da oprosti Ali i Huseinu, a onda Ibn Zijad rekao, bacite ga sa palači, pa su ga bacili, pa se dol, kaže, sav smrvio onaj, ali ostalo u njemu nešto malo duše. Pa je prišao Abdullah ibn Katar i dokrajčio ga, onaj da se, kaže, to sam broj da se ne pati. Husein je išao prema Kufi, nije znao šta se dešava još, nije, još nije saznao šta se desilo sa muslimom Ibn Akilom, nije znao šta se još desilo sa Sajdavijem, Kaže, kad god bi naišao pored nekog naselja, Ibn Kathir ovdje kaže, kad god bi naišao pored nekog izvora, time hoće da kaže da kada izvora su ili oaza su bile, živjeli ljudi. Kaže, bilo ko od Arapa mu se, kaže, priključio, a Ebu Muhannef prenosi u svojim predajama da Ibn, Ibn Mušemil i e, Abdullah ibn Selim, ova dvojica iz Beni Esed, kaže kad smo završili onaj hađi, kad smo htjeli da se priključimo Huseinu, Došli smo, kaže, kod čovjeka jednog pitali ga šta ima na ovo. Tako mi Allaha, nisam, kaže, izašao iz Kufi, iz Kufi sve dok nije poginuo Muslim ibn Aqil i Hani ibn Urve. Vidio sam, kaže, kako ih nose i kako im se, kaže, noge voze poprašeni, nose i mrtve. Pa smo rekli, hajmo obavijesti Huseina. Kada je Husein čuo, rekao je, dakle, kad je već bio onaj dobro odmah, kaže, ina ve vene lehi rađi on, ovdje, kaže, ja najviše volio da se mi, kaže, svi vratimo. Pa su braća od Muslava ibn Akhila rekla, tako nam Allaha nećemo dok ne dođemo do našeg brata, pa da ga počastimo znači onim čim se može počastiti onaj mejt, ili dok ne uzmemo, odnosno dok se ne osvetimo za ono što su činili našoj braći. Kaže Hussein radijallahu anhu, Tako me Allaha, svjestan sam da me neće, kaže, pustiti sve dok ovu ovdje halku ne izvade ispod moje glave. A ako to, kaže, učine, on govori ovdje o Iračanima. Kaže, ako to učine, Allah će im, kaže, postati nekoga koji će i čitav njihov život ponižavati. Je se to desilo? Kako žive Iračani? Dakle, uvijek. Dakle, od ovog vremena pa do dana današnjeg uvijek su poniženi. Uvijek su među njima, dakle, suglasce ratovi. 30 i više godina je tlačio ko? Sada, da bi sad nastavili Amerikanci, količine snage, šije i tako dalje. Kaže, bio je ubijen u Ninevi na dana Šure 61. godine radi Allahu anhu varda. Kad su došli, kao što prenosi se u predaju od uh, e, Hadža Ibn Muhameda, od Ebu Mašara, od nekih njego, njegovih šehova, pa kaže, kada su došli na neko mjesto, kaže Husein, kako se zove ovo mjesto, kažu Kerbela. Kaže i Kerbunu u kerb je nedaća, belaj je belaj. Dakle, nedaća u svakom slučaju nedaća. Ubejdula ibn Zijad je poslao Omera ibn Saada da se bori protiv Huseina. Kaže Husein njemu, Omere, da mi kaže dopusti jedno od tri stvari. Pusti me da se vratim, dakle sam došao. Ako nećeš, odvedi me jezidu Ibn Muavi, pa da kaže stavim svoju ruku, to jest da mu dadim prisjeg, da stavim svoju ruku u njegovu ruku. Ili kaže da me on presudi. A ako nećeš, da me, kaže, pusti da idem protiv Turkmena da se bojim. Kaže, pa je poslao pismo Ibn Zijadu, pa Ibn Zijad tio da mu onaj udovolji bilo koju od te tri stvari. Dakle, Ubed, Ubedula Ibn Zijad, iako je bio krvolog, kaže, htio je da, ga, da mu dao jedan stvari. Pa kaže, Šimr Ibn Zij al-đošen. Ovaj Šimr Ibn Zij al-đošen čitao vrijeme i on je kasnije, kad su se na Kerbeli sreli, kada je Husein onaj, osio sa svojom porodicom i kad se njemu pripojila nešto od onaj, saputnika, čak i što više iz jezidove vojske, odnosno i bez jadove vojske, on je čitao vrijeme posao da se Hussein ubije i to uvijek govorio odvojite mu glavu. Ja ne volim da koristite termin za koljtega, ali čitao vrijeme govorio za koljtega. Kaže, nemoj, kaže, dozvoliti osim da prihvati Hussein da mu ti presudiš. Kaže Hussein tako me Allaha neće mi on suditi. Zatim je, kaže, Omer odbio da se bori protiv onaj Huseina, pa Ibn Zijad poslao Šimra Ibn Zilđošina i kaže, idi kod Omera, pa mu reci nek se bori. A ako neće, ti njega ubi, pa ti, kaže, zauzmi njegovo mjesto, a onda ti, kaže, onaj, ubi Huseina. O Omera je bilo otprilike 30 ljudi, i to uglednika, onaj, Kufe, jer kad je Ubejdula ibn Zijad zaprijetio njima, oni su prišli, prešli u njegovu vojsku. Dakle, onih 16.000 koji se bilo pripremili dočekaju Husena, oni su prešli u njegovu vojsku. Kaže, oko njega je bilo 30 uglednika kufe, oni koji su govorili Husenu da dođe. Kaže on njima, čudan ste, kaže vi narod, sin kćeri Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, traži od vas tri stvari. A vi, kaj nećete udovoljiti, kaže ni jednu. U drugoj predaji kaže, tako mi Allaha, da su, vas, da su od vas, kaže, to zatražili onaj Dejlem i Turkmeni, jer su bila dva plemena protiv koji je Ubejdula ibn Zijad bio pripremio Omera ibn Seida, da ide da se bori protiv njih. Kada je čuo da Husein ide prema Kufu, on je rekao, ostavi Dejlem, dakle, ostavi Benu Dejlem, idi, završi sa Huseinom, pa onda će kaj nastaviti da, da sa, sa Dejlemom. Kada je tako me Allaha da su od vas to tražili Turkmeni, dakle, tadašnji najveći neprijatelji, onaj muslimana i Dejlem, vi biste, kaže, bili od Allaha obavezni da udovolite jedno od njihovih, njihova tri zahtjeva. Jer neće da ratuje, traži od vas e, primirje. Husein, dakle, na osnovu onoga što smo malo prije, dakle, spomenuli, je zatim je nastala 61. godina, Husein je ustrajavao u svojoj namjer e, radila Anhu Arda, A onda je one noći, dakle prije što se susresti sa Ibn Zijadovim, odnosno sa vojskom Hora Ibn Jezida i Temimija, koji se kasnije njemu priključiti, kaže, naredio je te noći e, dječacima ili slugama svojim, kaže, napojite se i napojite našu, kaže, stoku, napojite naše konje, onaj, pripremite se za sutra, sutrašnji dan. Jer je onaj e, Šimr ibn on je naredio da se između Husejna i Husejnove familije i Eufrata rijeke napravi pregrada, da ne mogu prići vodi, da ne mogu se napiti vode, dakle sve, čitavo to vrijeme. Kaže pa je Husein je bio svjestan. A onda je Husein ušao u pregovore sa njima. Kaže pa kod prvog susreta, uh, kad se susreli, kad je nastupio namaz, kaže Husein ome Huru, kaže Hur, hoćeš ti, kaže klanjati, kaže ne, ne, ti klanjaj. Pa stali svi za njim da klanjaju. A kad se završilo, nastavilo se dakle, prepirat da se ne dogovori i da se dogovori kad će početi bitka. U četvrtak drugog, dakle Muharrema 61. godine, Omer, Omer ibn Sad ibn Vakas je poveo, kaže, 4000 vojnika, na njih otprilike bilo i 80 ili ukupno sa Husejnom. Što žena i djeci, što njegovih sinova, dakle, i oni muškaraca koji su bili spremni za, za bitku. Kaže, Ubedila ibn Zijad je prijetio Omeru da ako ne bude se on borio protiv njega, to jest ne bude se on borio protiv Husejna, da će ga on ubiti i da će on njega zamijeniti sa drugim onaj namjesnicima. Međutim, Omer ibn Sad je odugovlačio, svaki dan je priželjkivao da do bitke ne dođe i onda kad se našli na mjestu Kerbela, Husein je rekao svojoj djeci, pripremite se, napojite i našu i njihovu stok, to jest napojite naše i njihove konje, nemojte da su ni naši ni njihovi žedni. A onda je rekao Husein radi Allah anhu arda, postavit ćemo, kaže, tako šatore da nam ne mogu prići ni sa desne, ni sa lijeve, ni sa lijeve, samo da nam mogu prići sa jedne strane. pa je Šim Ribni uh, e, Diljošin zatražio od jedne skupine, došlo je do bitaka, uh, Husein i njegova vojska ubili su 88 ljudi od Omerove vojske, od Huseinovi poginuo je samo jedan od njegovi, dakle onaj, e, iz njegove porodce. Međutim, neki istoričari kažu, kao što stoji onaj ovdje kod Ibn Ketira, uh, tvrd, postoji tvrdnja da je prvu, prvu strijelu opalio Šimr ibn Zil Džošin i da je ona, kaže, onaj, e, pogodila Huseina, neki kažu ne, pogodila Huseina, pogodila Huseina ovo malo dijete koje on držao u naručju ispred svoga šatora. Kaže, zatim je Šimr izdvojio jednu skupinu hrabnih, kaže, ljudi, opkolili su Huse, Huseina, nakon što su pobili sve, sve muškarce, jer možete zamisliti omjer 4000 i njih 80 ili 90 koliko je bilo. Zatim je, kaže, došao jedan mali dječak, dakle nepunjetno dijete, i zagrlio je Huseina. A onda je Zeneb kći od Alije izašao da ga vrati, a nije ga uspjela ni uzeti, neko palio strijelu, kaže, pa je ubio dijete, odnosno onaj, od, otkinuo mu komad tijela, odvojio onaj ruku i nešto, onaj mjese, odvojio mu od tijela. Kaže pa je Husein, Husein rekao nemoj plakati, očekuj kod Allaha nagradu. A zatim je e, Zidžošin rekao ovaj e, Šimr, trebaju mi najhrabriji, pa je izabrao 30 ili 40 ljudi, pa su opkolili Huseina nakon što su ove sve pobili. I onda je, kaže, Zura ibn Šurejke Tamimi udario Huseina po lijevoj ruci. A on je, kaže, ostao da puži, a onda mu je došao Sinan ibn Abi Amr ibn Enes Nahi, pa ga je ubo iza leđa kopljem. A onda je sišao sa konja, odvojio mu glavu od tijela, a onda njegovu glavu dao Havli ibn Jezidu. I rekao, onaj koji ga je ubio je bio Šimr ibn Zil Džoš. Ovdje ima puno predaja koji govori o, opisuje se svaki detalj. Meni je, vjeruj, danas bilo slabo, ja ne mislim im večeras prenost, ne mislim ih sve ištavati, ali neki od njih, između ostalog, kaže Imam Ahmed, prenosi se od Huseina, od Džerira, do Mohameda, ibn, a ono Denesa, da je Ubedullah ibn Zijad, da mu je donešena glava od Huseina, pa je stavio u jednu posudu, jednu tepsiju. Pa je onda, kaže, prutom udarao, kaže Enes, tako me Allaha najsličnija Allahovom poslaniku a bio je, odnosno, farbao se knom, to jeste farbao se u tamnu boju. Kada je jezid čuo Ibn Muavija za njegovo ubistvo, kaže, bio sam, odnosno, bio bi zadovoljniji da niste, kaže, ubili Huseina, kaj neka Allah prokle, neka, odnosno, neka Allah prokune Ibn Sumeju, to jeste Ubejdullah Ibn Zijada. Tako mi kaže Allaha, ja da sam kaže susreo sa njim, ja bi mu oprostio, nek se Allah smiluje Huseinu. Predaje u kojima se govori da je jezid naredio njegovu ubistvo i tako dalje su slabe predaje. Nema je osnovi Ibn Kathir ih ovdje naveo, dakle te predaje i onda navodi uh, po senedima i navodi po njihovom metnu, dakle metni je tekst, a sened je lanac, navodi razloge slabosti tih predaja da nisu jer dosnovi da jezid Ibn Muavija nije naredio njegovo ubistvo jer mu je njegov otac rekao, odnosno ostavio mu poruku da ga ne ubija. Nakon toga Omer ibn Said je pokupio žene i djecu doveo da jezi da Ibn Muavije, jezi Ibn Muavija naredio da im se odredi eh, nadoknada u imetku. Neki su ljudi iz njegove vojske tražili da mu poklone neke od tih žena, pa se Zeneb onaj, usprotivila i rekla jezidu, mi nismo, kaže, vama halal, mi smo muslimanke, nijem, kaže, dozvoljeno, pa se ona posvrljala sa jezidom Ibn Muavijom, ali niko nije zarobio ni jednu, niti je skrnavio njenu čast, jer jezid Ibn Muavija to nije dozvolio iako je njoj rekao, vi ste ipak zarobljen, vi ste kaj naše robkinje. A nije imao pravu, nije bio pravu, nije ih mogao onaj učiniti robljem. Kaže Abdulmelik ibn Omer, ušao sam kod Ubejdullah ibn Zijada, a Husejnova glava je bila na tepsi. Tako mi Allaha, nije prošlo, kaže, mnogo vremena, ušao sam, kaže, kod Muhtara. Doći, pričat ćemo kasnije o Muhtaru kaže a glava du, e, ibn Ebi Ubejda je bila odnosno halalte od Ubejdula ibn Zijada je bila na tepsi ispred Muhtara tako me Allaha nije kad je prošlo mnogo vremena bio sam kaže kod Abdul Melika ibn Mervana a Musab ibn Zubair njegova glava je bila na tepsi ispred njega Ibn Ketir kaže mnogo je, kaže, predaja, čudnih predaja u kojima šije pretjeruju navodeći da je dana šure izmišljajući hadise o ovome danu i načinu kako je ubijen Husein i da je sunce pocrvenilo i da je, da je sunce zašlo toliko je onaj e, bilo pomračenje sunca, da se pokazala zvijezda na, na nebesima, zatim da su nebesa postala sva od krvi, da su bila crvena, da je bilo sunce crveno, da su zrake od sunca bile crvene, da nije ostala ni jedna zvijezda na, na nebesima, da nije pocrvenila, da nisu, kaže, mogli pogledati niti na nebo ni na zemlju, a da nije, kaže, da nisu vidjeli crvenilo, da nisu mogli pomaći niti jedan kamen, da ispod njega nije bila krv i tako dalje. Sve, kaže, predaje su izmislili samo da bi ovaj dan učinili čim onaj e, tužnijim, odnosno da bi probudili kod ljudi čim veću tugu što i dan danas on rade, onaj idu na emocije kod svoga naroda. Ra Rafidije su u Beni Beway otprilike do često te godine koristili ili slavili ili pravili manifestaciju u Bagdadu, što danas dan, onaj, što su ponovo danas uradili, i to na dana šure. Bacali su po sebi čađi pepeo, zatim izlazili na, tr na tržnice i obilježavali ovaj dan plačom i tako dalje. Sa druge strane su na Sivije od stanovnika Šama ovaj dan smatrali danom slavi jer su proslavljali onaj ubistvo Huseina, oblačili su najbolja onaj odijela, smatrali su to svojim jednim vidom bajrama ili praznika da bi se usuprot, da bi se skroz suprotstavili rafidijama koji su oni žalili, a jedni drugi su išli iz krajnosti u krajnost. Što se tiče kabura Huseina radijallahu anhu, e, najvjerozostojnija predaje kaže da se njegov kabur nalazi na rijeci, na Kerbeli, i tamo postoji, kaže, mešhed, to jeste turbe, gdje je ona njegov kabur, Allah na, najbolje zna. Njegovo tijelo nije prenešeno kao što su neki tvrdili ili pripisivali da je negdje, negdje drugo. Što se tiče njegove glavi, ja sam to prošli put rekao da postoji mnogo kontraverziji oko njegove glave i gdje, šta, se, šta, je se šta je urađeno sa njegovom glavom. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah, najpoznatiji ili naj, uh, onaj, više što se prenosi kod uh, istoričara, jeste da je Ibn Zijad poslao njegovu glavu jezidu Ibn Muavi. Neki ljudi kaže da nije to tačno, a prvo je, kaže, poznatiji. Zatim se, kaže, razišli gdje je njegova glava ukopana. Muhammed ibn Sa'd kaže da je jezid poslao Huseina u glavu Amru ibn Sa'idu, namjesniku Medine, pa da je ukupao pored njegove majke Fatime na bakijama ili na takozvanim Beqija. Prenosioci ovih predaja su, kaže, svi slabi. Drugi kažu da je sačuvao njegovu glavu u hazni, to jeste u, kako da kažem, onaj ko sebe jezid ibn Muavija, sve do svoje smrti, a onda da je iznešena onako u Čefinima i da je ukopana u Feradisu u Damasku. Također nije potvrđeno. Neki kažu da je ostala tamo do vremena Sulejmana ibn Abdul Melika, a onda je bila pred njega donešena, donešena kao lobanja, nije bilo na njoj ona ništa mesa, a on je zatim zakopao među onaj muslimane na, na mezar. Kad je došlo vrijeme Mesvede, takozvane vrijeme Fatimija, oni kažu da su ovu glavu iskopali i to četstotne ili, ili onaj još više godina, on su vladao često do 660. godine, kaže da su njegovu glavu prenijeli u Egipat. A ima jedna predaja kaže kad je glava kad je Ubejdula ibn Zijad onaj, kad ga je ubio i kad smo odvojili glavu glava se kaže uzdigla iznad njih i nisu je mogli uhvatiti i glava je putovala iz Kerbele preko Iraka i Sirije do Egipta i otišla pobjegla onaj u Egipat i onda je glava došla na vrata takozvani Umugulam Umugulam majka dječaka Umugulam i pokucala na vrata i majka je onaj otvorila i kada je vidla Huseina, Huseinovu glavu, rekla, dakle, ovo je jedan od predaja šije što prenose, i sufije, drviši, i kaže, glava je pokucala na vrata, kada je ona prepoznala, ona je unijela njegovu glavu, zaklala svoje dijete i kada je došla u Bejdulova vojska u Egipat, ona njima dala glavu svoga sina i oni su otišli sa njegovom glavom, a ona je njegovu glavu sakrila i zakopala u toj svojoj kući, a na tom mjestu sad toj kući i ona ovdje spominje onaj, postoji meqam ili neseb šerif, kaže najveća laž koja je slagana Egip, Egipćanima i tako kao kaj prenosi Ilhadi ili Bakilani i mnogi drugi od ona imama i alima. Glava kako je putovala, čime je glava kucala, kako je ova tetka prepoznala ovu glavu, kako je prepoznala Husejna kad nikad Husejna nije vidjela i tako dalje. Ja sam prošli put spomenuo da Šaravi svoje dersove drži, a iza njegovi leđa je onaj kabur Huseinove glavi, a Allah najbolje zna. Mi smo o vrijednostima Huseina radi Allah Anhu govorili, onaj kad smo govorili o, o Hasanu, dakle spomljali smo i oba dvojicu, i onim mi je Allahom poslanik sallallahu sallam isticao jednoga i drugoga. Eh, ove godine je preselio, to je 61. godine je preselio Džabir ibn Atik ibn Qais, Eba Abdullah el Ansari je Sulemi, učestvovao je na Bedru i on je nosio zastavu Ensarija na dan osvajanja Mekke. Također Hamza ibn Amr el-Eslami, poznati ashab, u oba sahiha se prenosio da je iše da je rekla Hamza ibn Amr i upita Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam i rekao Allaho poslanik ja mnogo postim, mogu li post kad putujem, kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam, dakle u oba sahiha kod Buhari kod muslima, ako hoćeš posti, ako nećeš ne moraš. Kaže, pristvo je osvajanje šava, i bio je onaj koji je donio muštuluk Ebu Bekra Sediku na dan Ejnadina, to jeste osvajanja. Kaže Vahidi, prenosi se od Biša Kaba ibn Malika, da je njemu donio muštuluk od te Teobika kojim je Allah prihvatio obu, pa mu je on dao svoja dva ogrtača. A kod Buharije se prenosi u takozvanom dijelu Tarih, sa dobrim lancem kaže bili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u noći žestoke tami, pa mi je, kaže, Allah podario keramet da su mi zasijali prsti, pa sam uspio da od svih muslimana pokupim sve stvari, onaj, da onaj, e, vidio sam svjetlosti svojih prstiju. Ove godine je preselio Šejbe ibn Uthman ibn Talha al ila e, Abdari il Hadžabi. On je i njegova familija i do dan danas su držali ključeve Kjabe kod sebe, jer im je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam to dao. Njegovog oca je ubio Alija ibn Abi Talib na dan Uhuda dok je bio još nevjernikom njemu je ostala u duši osveta proti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio Meku kaže bio sam se pripremio sa svojom sabljom da dođem kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad sam se približio vidio sam kaže vatru između sebe i njega A onda se okrenuo Allahom, poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, o šebe, hodi kaže vam, pa je stavio kaj svoju ruku na moja prsa i kaže, gospodaru, ja tražim utočište za njega od šejtana kaže tako me Allaha nije kaj mi pomaku ruku, a nikom mi bije, nije bio draži ni mom uhu ni mom oku. Kaže idi pa se bori. A onda sam kaže ostao, otišao da se borim. Kaže pa je rekao o šebe, Allah je kaže htio da učiniš, kaže dobro, suprotno od onoga što si ti kaže htio da učiniš sebi. To jeste da sam pokušao obiti i bi kaže izgubio onaj glavu. Oni su ostali čuvari Kabe dana današnjeg iz njegove lozi. Ove godine umro veli Dibni Uhbe ibn Ebi Mu'ajt, njegovog oca je ubio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i on je jedini čovjek koji je poginuo od ruke Allahov poslanika sallallahu alejhi ve a zvao se kako? Sad sam rekao. Ukhba ibn Mu'ayt. Dakle njega je jedini ubio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem On je bio brat od Osmana ibn Afana po njegovoj majci. E, Osman ga je postavio namjesnikom Kufe. E, nakon Sada ibn Abi Vekasa, 25. godine, zatim se napio, a onda je svojim prijateljima klanjao namaz i dodao na rekiatri još rekiata i kad je predao selam, okrenuo se i kaže, hoćete još. Zatim je e, nakon Osmanove smrti napustio Kufu, uzeo sebi komad zemlje i ostao tamo odvojen ostali muslimana, nije učestvovao ništa u fitnama u vrijeme Ali i Moavije, niti nakon fitnih ratova posle njih, onaj Huseina i Jezida, i onaj, on je preselio također 61. godine. Umu Seleme, Umul Mu'minin, ona se zvala Hind, kći od Ebu Meje Huzeife, neki kažu Sehla ibn Mugir, ibn Abdullah, ibn Omera, ibn Mahzuma, Kurešika, Mahzumika. Najprije bila udata za Ebu Selema ibn Abd Lesed, kad je umro, oženio Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, čula sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, nema ni jednog muslimana koji će pogoditi nekakva nedaća da će reći, ina lillahi o ina ilaihi rađiun, gospodar moj podari mi nagradu ovoj moje nedaći i dati mi bolju zamjenu od nje, a da mu Allah kaj neće dati bolju zamjenu. Kaže, kad, kad je moj muž Ebu Seleme kaj preselio, pručila sam ovu dovu, pa mi je, kaže, Allah darovao boljeg od njega, to jest Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bila je istaknuta po svojoj ljepoti, među ostalim ženama, po svom ibadetu, a Vahidi kaže da je ona umrla i prije, to jeste 59. godine, da je klanjao Ebu Hureyre, a ona Ibn Ketir kaže tačnije da je umrla 61. godine. Zatim je našla, nastala 62. godina, a u naredne dvije sride mene nema, tako da opet se odmorite. Da se nalazi svakim dobrom. Sallallahu alaihi wa sallam, wa nabira Muhammad, wa ala Muhammad. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي